Проте він не знав, що сказати у відповідь, і був обережний, боявся попасти на підмову. Поспішають тільки діти, задумливо мовив Рубан. Мить помовчав, по його обличчю хвилею пробігла тінь, і він раптом запитав: У тебе випити немає? не чекаючи відповіді, підвівся. Якби й було, не дав би, начальничок вже. Дав би, поспішливо сказав вірша і почервонів, бо вийшло смішно. Поспішають тільки діти, не знать, що мав на увазі, повторив Рубан. А може, не тільки діти? Ось ти, наприклад. Начальничок. Хочеш стати начальником. Далі великим начальством. Я не добивався, підвівся на літірша. Мені це не дуже потрібно. Бреши. А може, хочеш збудувати щось таке, здивувати світ? А хоч би й так сказав вірша. Либонь він уперше кидав виклик Рубану йому самому, його життєвій позиції, зверхності, з якою той ставився до нього. А головне малості свого опонента, не дріб'язковості, а саме малості. Був переконаний, що той волочить роботу як віл воза і не помишляє ні про що, окрім ізольованої квартири та справної хазяйновитої господині. Може, і в нього колись була мрія, але натомився, наголодувався на війні, і тепер далі миски гарячого борщу його думки не сягають. Мабуть, переконаний, що заробив на спочинок до кінця життя. Дивно, але в цих думках відчував є трохи співчуття, але більше зверхності, зверхності людини, в якої в потенції ще все попереду. Було трохи моторошно, але й приємно. Що ж ти хочеш збудувати? викривив Губорубан. Велике чи красиве? красиве. Брешеш, бо й сам знаєш, що це неможливо. Чому ж пробурмотів Сергій? Дитинство архітектури минуло. Один перед одним примов гору. Недовершеність форм, закінченість ліній, а висота і величина. Камінне громаддя тисне вже зараз. А що буде далі? Отож бо. І ще ти не збудуєш. Знаєш чому? Чому? Не вистачить сміливості. Розум у тебе є і талант, а от сміливості. Ірша з цікавістю подивився на Рубана. Йому здалося, що все-таки Рубан заздрить йому його націленості на мету, талановитості. Поправляйся, пий чай з малиною, сказав Рубан і пішов. А Сергій ще довго думав про нього. Першим, кого Ірша зустрів на роботі після хвороби, був вечірко. Стояв у коридорі, перечитував оголошення. Ну, як самопочуття? запитав, а очі були холодні. Насправді іршине самопочуття його не цікавило. Ти той, сказав, відводячи погляд у бік, тут до тебе прийде одна краля, так ти з нею без мене не розмовляй. Яка краля? запитав Ірша. Валя чи Діна?